вострая брама беларуская ідэя у літаратуры палітыцы і жыцці як жа пакутна адбываецца ў нас станаўленне нацыі Улады заганяюць у кут і мову беларускую і школу і высакародную мінуўшчыну, нібы каб наўмысна сябе ж прынізіць а сведомая апозіцыя змагаецца за тое самае дзяруць чубы за правапіс за ідэйныя шляхі і за самую назву краіны і нацыі далі бог як дзеці але ж мабыць не было б гэтага ўсяго каб не клікала на бой хай сабе наіўны і бязмэтны самая душа або нават генетыка якая спраўна выяўляецца кім нас не назаві якую гісторыю нам не напішы на якую мову нас не перавядзі яна тая адметная душа кліча дзейнічаць выяўляцца быць беларус як той казаў і у афрыцы беларус і зусім не таму што сведамы а таму што пазнавальны згадваецца эпізод з аднаго роману алеся адамовича цытую трапіўся на вочы мне ён у нью-йорку у вестыбюлі калюмбійскага коледжу я падышоў да ліфта а там ужо чакае чалавек зірнулі адно на аднаго дзе ж я цябе бачыў падумаў я не пра чалавека пра нос успамінаў нядоўга якуб колас да чаго ж падобны гэты амерыканец на яго зрэшты ці амерыканец яны таксама без гальштукаў больш любяць але каб так вось шэранькую кашулю зашпіліць на крайні гузічак ажно пад горла худое жылістае старэчае ці не наш ці не мой зямляк і ўявіце так яно і выйшла у зале коледжу мяне чакала яшчэ не менш за пяць дзясяткаў беларусаў але самая вялікая нечаканка я сапраўды сустрэў міцкевіча брата якуба коласа той каля ліфта адзін з уцікачоў ад паўторнага вызвалення бо калі ў тридцать девять годзе заходнюю беларусь вызвалілі яго хоць і брат клясыка беларускай літаратуры а магчыма менавіта таму нашы энкавыдысты мардавалі як адно яны ўмелі робячы вакол яго кругі і петлі другога нашэсця саветаў вырашыў чалавек не чакаць можа і менскага брата пашкадаваў не хапала яму мець уродзе высланага ў сібір ворага народу конец цытаты ёсць мноства прыкметаў з якіх можна пазнаць беларуса але ёсць цэлае мастацтва калі беларус усё жыццё праводзіць у аўстраліі ці канадзе а ўсё адно ягоныя творы супастаўныя толькі з творамі землякоў што малююць у менску гомелі ці маладэчне вось жа пра гэтую супастаўнасць і пойдзе гаворка ў сённяшняй перадачы Мой калега Сергій Харыўскі праясняў генетычнае адзінства беларускага мастацтва ў размове з івонкай сурвілай яму слова. Адзін з парадоксаў беларускага мастацтва два стагоддзя гэта еднасць эстэтычных і ідэйных прынцыпаў творцаў, што жылі і стваралі ў розных сацыяльных сістэмах. Перад вайною гэта была лучнасць мастакоў з БСР і з заходняя Беларусі абапал савецка-польскай мяжы у буржуазнай вільні і ў камуністычным менску пісаліся партрэты з карынай каляноўска апяваліся гераічная беларуская мінушчына хараство беларускага краявіду і прыгажосць беларускага чалавека пасляваенная гісторыя стварае амаль непераадольныя бар'еры паміж творцамі што засталіся на радзіме і тымі якія мусілі стаць выгнанцамі на паўстагоддзя кантакты між імі перарваліся там можна было выяўляць сваю рэлігійнасць ці сваю беларускасць быць авангардыстам ці рэалістам свабодна выстаўляць свае творы можна было сутыкацца з рознымі мастацкімі плынямі і мець уласнае меркаванне на іхны конт тут трэба было працярэбліваць дарогу по іншаму альбо станавіцца шчырым канфармістам альбо абіраць сабе бяскрыўныя жанры краявіду ці нацюрморту 10 гадоў таму адбылося іхнае спатканне і стала відавочным што іх лучыла і лучыць шмат рысаў болей чым адрознівае скульптуры мехасяна умовіча аказаліся блізкімі па плястыцы да твораў анатоля анікейчыка пейзажны жывапіс тамары стаганович падобны да пейзажаў кастуся харашевича пагатоў гэта ўражвае калі вядзецца пра мастакоў маладзейшых генерацыяў варта параўнаць графіку сергея балянка з менску з графікай анатоля чайкоўска з мюнхену ці жывапіс дмітрыя башко які цяпер жыве ў чыкага з графікай уладзіміра вішнеўска У адным са сваіх артыкулаў доктар Янка Запруднік з нью-йорку гэтак вытлумачвае ролю беларускіх мастакоў у замежжы. Для беларусаў на чужыне мастацтва выконвала падвойную ролю. Яно служыла эмацыйным лучнікам са страчанай радзімай і адначасна сродкам інфармацыі пра яе у чужамоўным асяроддзі, дзе часта не ставала веданне мовы, каб расказаць пра край свайго нараджэння а дзеля таго, што бацькаўшчына у новым свеце, як правіла была амаль зусім невядомая, інфармаваць пра яе найлягчэй універсальнай моваю мастацтва. Згаданае вышэй адзінства беларускага мастацтва, таго, якое стваралася на чужыне і таго, што нараджалася дома, робіцца зразумелым калі дапусціць што вытлумачэнне доктара запрудніка у роўнай ступені можа датычыць і ролі беларуска метрапольнага мастацтва давесці сваю этнічную тоеснасць паказаць нацыянальныя традыцыі і знайсці адметную уласную пластычную мову хіба не гэткія задачы вырашалі і найлепшыя з беларускіх савецкіх мастакоў ад выставы да стагоддзя цёткі ў 1976 годзе і да канца 80-х гадоў усё самае адметнае, што мы маем прапанаваць свету, самыя выбітныя дасягненні ў розных відах мастацтва, звязаныя менавіта з беларушчынай. Не маючы магчымасці кантактаваць, а нават і не ведаючы пра творчасць адны адных, беларускія мастакі на ўсходзе і на захадзе шлі паралельнымі шляхамі да адзінай мэты. Яскравы прыклад таму творчасць мастачкі з Канады і вонкі сурвілы, дачкі мастака і грамадская дзеяча Владзіміра Шыманца. У яе творах, найперш графічных вычуваецца арганічны падставовы ўплыў традыцыяў беларускага мастацтва хоць непасрэдных сувязяў з гэтымі традыцыямі а пагатоў з жывымі мастацкімі працэсамі на бацькаўшчыне не было узробленым цянькімі паўпразрыстымі штрыхамі малюнку вільня зімою у танаваным афорце ішкалц дзе старадаўні касцёл міжснежных гурбаў на тле начнога неба з якога сыплюцца сняжынкі зоркі у бездакорным паводле кампазіцыі а форце за кватынтаю белая вежа дзе старадаўні гмах сягае ў неба нераўнуючы як вежа бабілёну панад шыхтом старых голых дрэваў і сцюдзёным даляглядам у простым афорце беларусачкі там тонкай упэўненай лініяй падобнай да графікі пекаса дзве дзяўчынкі ў народных строях спадарня сурвілая і сёння лепей вядомая ў беларусі як палітычная дзяячка старшыня рады беларускай народнай рэспублікі між тым мастацтва было зместам усяго ейнага жыцця ад самага пачатку статам не можна было іначай жыць як толькі мастацтвам лювар дык можа зведала сотні разоў якіх і гэта гэта было нармальным спосабам жыцця пасля пайшла вучыцца на мастацтва але праз пэўны час у такое ўражанне мела што не дам рады сабе ў жыцці мастацтвам таму што ў парыжы была страшаная прадукцыя мастакоў было нешта 70 тысяч штось такое і ўсе яны абаль спалі под мастамі пільнавалі ноччу былі вартаўнікамі фабрыкаў мастацтва не маглі пражыць і добрыя мае ўсе калегі напрыклад былі добрыя мастакі і, і не абсалютна не маглі жыць гэтым і тамака не было такой сістэмы як у савецкім саюзе што бурсы дапамога і мастакоў я пека мастакоў кожны сам сабе і кожны робіць тое што можа і я падумала што у нас асабістых ніякіх маёмасцяў не было трэба было знайсці спосаб паражыць работу і сваёй сваю працаю і перайшла на сарбону вучыцца мовы і з гэтага ўсё жыццё фактычна жыла але адначасна ўсё жыццё малявала і э, калі мела кашку больш часу пакуль працавала брала ўдзелу якіх больш за 30 выстаўкаў 34 былі індывідуальныя па вайне ў францыі апроч уладзіміра шыманца працавалі таксама беларускія мастакі Віктор жаўняровіч і мехась наумовіч У гэтай краіне ў тыя часы запанавалі неакансерватыўныя густы. Катастрафізм экспрэсіяністаў, кшталту Эдварда Мка ціхае Масуціна, дэканструктывізм позніх кубістаў, гэткіх як Хуан Грысці і Жак Ліпшыц выйшлі з моды. Магчыма, гэта была падсведамая пасля вайны прага нармальнасці. Публіка зноў захацела пабачыць фігуратыўнае мастацтва блізкае да рэалізму а ў мастакоўскай адукацыі перавагу нану аддавалі неакласіцызму. Мастацтва я фармальна вучылася ў Паыжы у вышэйшай школе мастацтва і коль суперёр нацыянальны де Бозаар, дзе мела за настаўніка тамака такая была сістэма, што кожны студэнт ёсць асігнаваны да аднаго метр прафесара. Мой быў жа суверби. Гэта сябра акадэміі, неокласік, вельмі добры мой быў прафесор яго моцна любіла наколькі ж плюралістычна выглядае паваенная акадэмічная адукацыя францыі цяжка ўявіць каб у тыя гады ў савецкім саюзе тлумачылі творчасць пікаса якога пачалі згадваць толькі пасля таго як ён раптам стаў камуністам пра іншых мадэрністаў гаворкі не магло быць увогуле Сергей Харыўскі ў размове з івонкай сурвілай высвятляе, якім чынам мастацтва беларусаў у Беларусі і беларусаў на эміграцыі уяўляе сабой адно цэлае і з чаго гэта відаць. Сапраўды можна нарадзіцца не ў Мску, усё жыццё пражыць у заходняй Еўропе і за акеанам, атрымаць мастацкую адукацыю парыжы і нічога не ведаць, што малююць калегі ў сучаснай беларусі, але пры гэтым быць часткаю агульнага беларускага мастацкага працэсу. Усё адно як голас крыві кіруе тваёй рукою. Працягвае Сергій Харэўскі. Жывучы ў Францыі, атрымліваючы прафесійную мастацкую адукацыю, спадарня сурвіла мела магчымасць спрычыніцца да сусветных класычных узораў, і заходняе мастацтва моцна паўплывала на яе светапогляд і на эстэтычныя прынцыпы перад рэнесанс запываецца больш як сам рэнесанс і больш як пасля рэнесанс але мне адкрыла вочы да так колераў да мастацтва гэта ёсць імпрэсіянізм як я першая спабачыла імпрэсіяністаў дык я папросту пабегла дадому і зачала маляваць да той ступені захапіла гэта і все сцены былі завешаныя гуга падаваўся моцна пасля гэтага у той самай меры ўсе быў кожнага і ў манею манею прынуар і ў постімпрэсіяністаў усіх былі рэчы якія мне згаплялі на трх мог сезана з сінім вазам дакумент таксама вісел на сцяне пазаще студэнцкія гады але таксама пікасу я захапляюся не ўсімі магчыма тое што рабіў апошніх гадоў жыцця крышку была за моцна няхай мае такое на маю думку але ягоная графіка это было штось цудоўна уплыў папярэднікаў італьянскага рэнесансу і французскіх імпрэсіяністаў рамантыкаў вельмі сцвярджальны адчуваецца ў жывапісных палотнах мастачкі найперш у партрэтах сваякоў напрыклад у жаночым партрэце напісаным у традыцыях ранніх італьянскіх абразоў на глыбокім лякальным чырвоным фоне у спалучэнні з чыстымі залацістымі танамі якімі напісаны твар графічна абмаляваны цёмнымі абрысамі прычоскі і адзення гэты ж рэнесансны дух чуваць і ў невялікім адным з ранніх партрэтаў мужа напісаны ў гнаглыбокім цёмным тле што стварае драматычную ілюзію паралельнай прасторы в якой існуе персанаж а вось апошні партрэт мужа тысяча девятьсот девяносто четверт году зроблены ў іншай манеры лёгка і паўпразрыста літаральна чатырма пяццю колерамі цяперака была ў данні недаўна і пабачыла пазнакомілася з яшчэ адным мастаком которого абсалютна не ведала перад тым ён з вы свой борнголь паходзіў называется олюф гст і ён маляваў у пальшыні пейзажы кругом это месца дзе жыў там месца назвася гуды гем і там ён меў фарму і маляваў гэтую фарму сотні разоў я так захопленая была ягонымі падыходамі ёсць такія разы якія ў двума чи тремя колерамі рабіўшы кожным часе жыцця можна знайсці раскрыць новае захапленне у савецкай беларусі ў семдзят восемьдесят гады становіцца больш даступны сусветны мастацкі даробак у выніку якіх толькі цытатаў не з'яўляецца ў нашым мастацтве знаёмства з мастацтвам чужым спрыяла крышталізацыі ўласныя нацыянальныя сведамасці Але ў мастакоў на эміграцыі абвастраецца іншая праблема адсутнасць кантактаў з мастакамі ў беларусі тым больш нечакана было адкрываць у далёкіх супляменніках нібыта самых сябе быў час калі я вельмі чулася блізкаю да алесі паслядович я глядзела на яе графіку і мне выдавалася што і каб я гэта зрабіла адчувала што то маё а блізкасць у дакладным абрысе аб'ектаў лаканічным штрыху які ўзбагачаецца глыбокай танавой мадэліроўкаю часам заснаванай на вохрыстых карычневатых танах што стварае эфект дадатковай глыбіні пласкасных графічных выяваў тут неласцівыя імпэтныя дынамічныя ракурсы спалучэнне мякка танаваных плямаў і рэзкіх глыбокіх лініяў стварае той патрэбны кантраст, пры якім нават невялікія па фармаце творы набываюць манументальнасць. Гэтая манументальнасць у абедзвюх мастачак падтрымліваецца кампазіцыйна. Аб'екты шчыльна размешчаныя ў фарматах аркушоў. І сам адбор аб'ектаў вельмі дакладны, што не адцягвае ўвагу ад галоўнага зместу. Алеся Паслядович мела зусім іншы век і лёс. Нарадзілася ў Мску ў 1918. Вучылася ў даваенным віцебску ў славутым мастацкім тэхнікуме, па вайне ў Леніннградзе, у акадэміі мастацтваў. Маючы цалкам савецка-расейскую адукацыю, яна, аднак, фактычна і запачаткавала найноўшую школу беларускага нацыянальна-армантызму ў графіцы. На думку іонкі сурвілы мастацтва, калі яно зробленае не пад прымусам, абавязкова выяўляе ментальнасць мастака. Калі алеся паслядовіча пранала сваіх персанажаў беларускія ўборы, то гэта была ўжо дэкларацыя. Па-другое, гэта выказвалася ў пошуках нацыянальна адметнай мастацкай мовы ад часоў мехася філіповіча на ўсходзе і язэ падраздовіча на захадзе. У выніку класычнае беларускае мастацтва стала паводле сваёй плястыкі каляыту гэткім жа пазнавальным, як скажам румынская ці нямецкая. Варта сказаць, што большасць мастакоў у самой беларусі за савецкімі часамі жыла ва ўмовах унутранай эміграцыі, ва ўмовах скрадзеная радзімы. калі па вайне на захадзе вобразы ідэальныя беларусі стваралі напрыклад галіна русак і тамара стаганович то гэткімі ж і рэальнымі вобразамі краю у якім жылі рэальна напоўненыя творы яўгена куліка і міколы селяшчука калі я малюю дык гэта пэўны ідэалізованы свет стараюся бачыць прыадства што лучыць між сопку творы шагала і філіповіча драздовіча і кудрэвіча чайкоўская і сергеевіча ды многіх іншых беларускіх мастакоў што жылі ў розныя часы і ў розных краінах найперш ідэя беларускасці як арганічнай патрэбы мець арганічнае адзінства з краем свайго паходжання гэтая самаідэнтыфікацыя спрыяла росквіту іх таленту і іх адметнасці ад іншых што б засталося здаробку напрыклад шагала без віцебску по-другое блізкасць іхнай эстэтыкі чужая да прыкладу арабескавай эстэтыцы ўсходу ці рацыянальнасці індустрыйна захаду беларускія мастакі не ставілі сабе за мэту ствараць больш яркія колеры чым у маціса ці больш паталагічныя сюжэты чым у далі калі малевич і напісаў квадрат што паралельна ён пісаў дзясяткі партрэтаў і сюжэтаў з цалкам традыцыйным бачаннем. Гэтак не рабілі вайн Дуйсбург ці мандрыян, прынцыповыя галянскія геаметрысты. У выніку мы маем адзінае суцэльнае палатно беларускага мастацтва, што не падзялілі ні межы, ні палітычныя перакананні. Магчыма, мы сённяшнія яшчэ не дараслі да разумення нашага нацыянальнага адзінства прыдумляння нейкіх новых нацыянальных ідэяў для беларусі бясконцае спатыкання адзін аб аднога тое што мы называем нацыянальнай палітыкай шматслоўнае згадванне нацыянальных інтарэсаў мноства вялікае мноства бясплённых захадаў якія не назапашваюцца але абяртаюцца марнаваннем часу усё гэта іншы раз і прымусіць некага задумацца а ці ёсць насамрэч такая беларуская нацыя і такая мова ці ці гэта не прыдумкі і ці не прыдумка самая ідэя беларускай дзяржаўнасці незалежнасці нацыянальнасці прычым найбольш актыўна такі сумнеў наведвае усялякія ўладныя галовы але варта пазнаёміцца з творчасцю беларускіх мастакоў якія жывуць у беларусе ці ў амерыцы ці хоць на марсе І адразу адчуваеш бачыш адметнае і падобнае выказванне якое ідзе нібыта з тваёй уласнай душы і тады разумееш што ўсё не прыдумка што наша адметная ментальнасць існуе насамрэч і пры ўсіх самых здавалася б незваротных гістарычных і нацыянальных катастрофах яна ўсё адно выявіцца ў нейкім наступным пакаленні і прымусіць адстойваць сваё на самым нават падсведамым узроўні хоць с пяром хоць с пэндзлем у руках і рана ці позна такое адстойванне дасць свой плён. Thank you.